be, pintxo gaua da animazio bat uh, uabia ikastolak antolaturik. Uh, eh, aurten erabaki genuen be, presente izan uh, eh, erigusietan, ikastolako erigusietan, uh, gana edu etzen, arbonan, getalian eta bidarten. Orduan harremanetan uh, sartu ginen animaziotako taldearekin, getariako taldearekin, eta adostu ginen data baten dako. Orduan, be, be, gabe, hautatu uh, uh, dugu joitea eta... Bon, gauza simpleki uh, eh, gila eta deitu dugu pintxo gaua, gure gertakaria. Eta beraz, eh, uabia ikasolak du antolatzen? Oida, uabia ikasolak du antolatzen, bura xotaldeak antolatzen du. Eta, bera, diateko, dateko, musika pixkat, eh, sartze uh, egiten dugu ere, eta bon, lehen aldia da, da orduan pixka jakin gabe noragoaz hasten gira, baina ikusiko dugu, presen gira oste guinean. E alguzu pixka bat? Ba, gitarra hua, nahiko simplea da izango da, musika, be hasiko da atseko zazpetatziko iti. Normalki du behar bat pixka bat lehenago ere, e, ba imena izan dugu, presk e, bezain galera ikasteko, orduan behar bat lehenago hasiko da ere. Be hora, e, pintxo pote bat proposatuko diegu hemengo jendeak, diender, getarian ibiko diren diender. Simpleki, dateko, uh, bertako produktuekin uh, eh, entugu inentugu, ba, suka, sukalari on bat gure buraso taldean, eta motibatu hor eh, eta laguntza izan du ere dena prestatzeko, uh, berazola, ostatu bat, musikarekin, uh, talde gisa bat dugu orkestra, uh, musika alaxaia, uh, ritmoarekin ere, uh, uh, gero bat azez ere, uh, piskat gehiago instrumentaragoa, Uh, gero egia egan ez dut zagutzen uh, eh, azken hiluak, baina bak dugu Victor Iaga, uh, eh, pixkat aukera, uh, aukera izanen da, ere deskubritzeko musika horiek, eta gero DJak baitugu bukatzeko gaualdia, kardinekin eta aderrekin. Ordo, pilota plazan izanen da, uh, dena irekia, deneri irekia, eta ikusiko, uh, egulaldia gulalde izanen da omen, orduan gabeko gaualdi bat zanen da. Eta noiz izanen da, zehazki? Ostegun ontan, ostegun ontan, eh, bai, eh, pilota plazan, getarian, eta, bai, bai, eh, atxetik goiti hasiko da, ala getarian. Ados, eta izanen da beraz getariako plazan, nola antolatu duzue plaza, nun emanen duzu konzertua, fea, sena, eta ostatua? hortarako ez da, ez da ezer nahi dugun bezala, bada bide bat hor pilota plazaren ondoan, etxia da, udan zehar getarean, orduan hori ongi da guretzako, eh, siguritate mailan ere, autoak ez dira hortik pasatuko, eta gero be, erabakiko dugu hastazkenean, eh, be, biar edo etzi ere bai, eh, nola antolatuko dugun, e, nahiko zabalada pilota plaza, ez dakit paretaren kontra ezariko dugun zerbait, normalki bat dugu ezen atoki txiki bat, edo erriko etxaren kontra, ez dakigu. Azken momentuan erabakiko da hoi gure tokia nahiko nahiko eh, txikia izan eh, da ostatua mm. ezena tokia eta bai. horren inguruan pasatuko da dena ez dugula pilota plaza osoa erabiliko normalki. Um, beraz, um, dena egidekia izanen da gaualdia eta bon, egin duzu izanen dela, beraz? Um. Bai, bai, noski, dena egidekia, diakina eh, ez nun kokatua den gure ikastora, <clears throat> kostaldean eta ze, be, sasoin, sasoian gira, denetarik zain dugu, bai pentsatzen dugu kanpoko jendea, baita ere bertako jendea. E, ba, adibiditzat hartzen dugu, eh, <clears throat> bidartan antolatzen dugu antolo alabus eh, animazioa. E, Uztailan gehiago emengo jendea horbiltzen da eta gogian be, turistak dira. Eta, hola, deneri irekia da, ez dugu ostoporik ez hartzen, denetarik bada, denentzat sartzea aurrilik, orduan euh, nahi duena pasatzen da hortik, ez euh, balin bazaio gustatzen, eh be, izan ditu bertza aukera getarian ere, eta gustatzen balin bazaio, egoitean alko da, gaueko biak arteara gabe. Eta ba, ba usue, fa, usaila duzu ezuek uh, gaualdi hainit segitea, ez egiten duzu beste bat zuhtan zehar ere? Ba, gero euh, eta gehiago, uh, egia gu animazio bat zorde be, nahiko uh, motivatua, orduan hasi gien duela ilu urtea, Eh, bidarten, batez ere, hor eh, talola bus animazioarekin, mm eta eh, be azkenean biiten ditugu uh, uda guztietan, eta bera, aurten berriztasun hori, getarian, uh, ordua bai, nahiko antolatuak gira, gero betiko arazoak, uh, be burasoak hor uh, zaita piskat zaila da, gaineratu dantzeak, baina lortzen dugu, ale, ale, talde polit bat biltzea, eta eh, hor izanen den jendearekin eh, lortuko dugu zerbait pulta egitea. Ados. Ah, seitasun gehiagoren zat, eh, nun begiratzen aldugu? Seitasun gehiagoren zat badugu Facebooken hori alde bat, hori alde bat, nun emaiten dugun seitasun guziak, gero sehatzen gila, be, adibidez, gure jatian mesua zabaltzen, media bazken ere mesua pasatzen dugu, uh, France jatian ere bai, Uh, eh, hola, eta fitxak eman ditugu ezkerta eskuin hemen, uh, esku horiak ere bai zabaltzen ditugu. Hola, me batez ere bai Facebooken eh, bidez uh, maite ditugu gure setasunak, badu webgune bat ere bai. Hora, mhm. mm -hmm. egungo metodoekin. Bai. Berrepikatzen aldugu, izanen da ba, ostegun hortan, berazago hilaren bian, pintxo gaua, uabia ikastolak antolaturik, da izanen dira Verismal Orkestra, Zeze, Victoria Gak, Kardin Ader, DJ bat, eta beraz, sartzea horirik, mila eskerrein izan Bai, mila esker zuri eta arte.